بسم الله الرحمن الرحيم وجينا لمنيزي مونغو مينجو ورحمة مينيكو رحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل wani hukuona jinsi Mola wako mlezi alivyowatenda wale wenye tembo? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kwani hakujalia vitimbi vyao kuharibika? Wa arsala alaihim tayran ababil. Na akawapelekea ndege makundi kwa makundi. Tarmihim bihijaratin min sijjil wakiwatupia mawe ya udongo wa motoni faja'alahum ka'asfin ma'kul akawafanya kama majani yaliyoliwa Allahu akbar Allahu akbar la Suratul Fil imeteremka maka. Mwenyezi Mungu anampa habari mtume wake sallallahu alaihi wasallam kisa cha watu wa tembo yani ndovu waliokusudia kuivunja nyumba ya Mwenyezi Mungu ya Al-Kaaba na anakionyesha kisa hichi kuwa ni dalili ya uweza wake Mwenyezi Mungu mtukufu na kujilipizia kwake juu ya hao wanaovunja vitu vyake vitakatifu. Mwenyezi Mungu hakika aliwasalitishia majeshi yaliyowang'oa mizizi yao na wasibakie kitu ila kama nazi iliyoliwa na mwezi. Hakika ewe Muhammad unajua kwa ujuzi usioingiliwa na shaka yoyote alivyofanya Mola wako mlezi kuwafanyia wale watu wenye tembo yani ndovu wakataka kushambulia nyumba takatifu ya Kaaba. Unajua ya kwamba hakika Mwenyezi Mungu amejalia juhudi yao kutaka kuibomoa kaaba ifize inapotele mbali juhudi yao ikapeperuka na wao wasipate makusudio yao. Na Mwenyezi Mungu aliwasalitisha na majeshi ya ndege yaliyotokea makundi kwa makundi yakifuatana na yakawazunguka kila upande wakiwatupia mawe kutoka jahannamu, akawafanya kama majani ya mimea yaliyosibiwa ya katilifu